บุ๊กทูเก้าสิบสี่ 94 94 คำสันธานหนึ่ง Bağlaçlar 1 Bağlaçlar 1 รอจนฝนหยุดก่อน Yağmur durana kadar bekle. Yağmur durana kadar bekle. รอจนผมเสร็จก่อน Ben hazır olana kadar bekle. Ben hazır olana kadar bekle. รอจนกว่าเขาจะกลับมา O geri gelene kadar bekle. O geri gelene kadar bekle. ผมรอจนกว่าผมจะแห้ง Saçlarım kuruyana kadar bekliyorum. Saçlarım kuruyana kadar bekliyorum. ผมรอจนกว่าหนังจะจบ Film bitene kadar bekliyorum. Film bitene kadar bekliyorum. ผมรอจนกว่าสัญญาณไฟจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว Işık yeşil yanıncaya kadar bekliyorum. Işık yeşil yanıncaya kadar บคลิโอร r u คุณจะไปพักร้อนเมื่อไหร่ Ne zaman tatile gidiyorsun? Ne zaman tatile gideceksin? ก่อนวันหยุดฤดูร้อนอีกหรือ Yaz tatilinden daha önce mi? Yaz tatilinden daha önce mi? ใช่ก่อนวันหยุดฤดูร้อนจะเริ่ม Evet, yaz tatili başlamadan daha önce. Evet, yaz tatili başlamadan daha önce. ซ่อมหลังคาก่อนที่ฤดูหนาวจะเริ่ม Kış başlamadan çatıyı onar. Kış başlamadan çatıyı onar. ล้างมือของคุณก่อนที่คุณจะนั่งที่โต๊ะ Masaya oturmadan ellerini yıka. Masaya oturmadan ellerini yıka. ปิดหน้าต่างก่อนที่คุณจะออกไปข้างนอก Dışarı çıkmadan camı kapat. Dışarı çıkmadan camı kapat. คุณจะกลับบ้านเมื่อไหร่ Eve ne zaman geleceksin? Eve ne zaman geleceksin? หลังเลิกเรียนหรือ Dersten sonra? Dersten sonra? ครับ หลังเลิกเรียน Evet, ders bittikten sonra. Evet, ders bittikten sonra. หลังจากเขาประสบอุบัติเหตุ เขาทำงานไม่ได้อีกต่อไป O kaza geçirdikten sonra artık çalışamadı. O, kaza geçirdikten sonra artık çalışamadı. หลังจากที่เขาตกงาน เขาไปประเทศอเมริกา O işini kaybettikten sonra Amerika'ya gitti. Kendisi işini kaybettikten sonra Amerika'ya gitti. หลังจากที่เขาได้ไปประเทศอเมริกา เขาก็ร่ำรวย o Amerika'ya gittikten sonra zengin oldu. Kendisi Amerika'ya gittikten sonra zengin oldu.